aquo por Jordanio el Israelo. Jordanio appartenas alla tri landoi de la mondo, cie aquo estas plei mal abunda. La lando sin provisas, ie sestec procentoi el sub grundai aquo reservoi, ciui mult estas iam exploatitai, au ciui baldau el cerpigios periodoi de sequezzo, lige cun la climata shangio, cae la redirectado de rivera aquo en Israelo cae Sirio, contribuas al mal de aquo. Crome, la loggiantaro en Jordanio, dum la passintai dude chiaroi, duobligis al proximume dec milionoi da homoi. Unu miliono da rifugintoi venis sole el Sirio. Char la mal abundezzo de aquo mult loce mal ebligas agriculturon, tial pli altigas la fuggio e la camparae regionoi cae la migra premo al la urboi. Nur grandai, senza ligai povus covri la besonon de la crescanta lo giantaro. Diris exa cun lavoranto, de la registaro al novaj agenteio. Li avertis pri deviga migrado pro soci-economia cae politica malstabilezzo. La estontezzo de nia lando tiam estus endangerigita. El tiu dangero, Jordanio nun povus escapi per la helpo de Israelo, cae samtempe ancau Israelo povas profiti de la planata interchangio de energio contrao aquo. La lando covras gis nun nur proximume 6% in de sia besono pri electro el renovigebla energio, sed gi volas farigi climat neutrala gis da jaro 2015. La ecologia electro el Jordanio helpu cetio en la intertractoi pri la proiecto parto prenis dum la pacintai monatoi ancau usono. La intertractoin in gvidis John Kerry, la usona comisi pri climat protecto, ciu substrecis ce la subscribo de la tractato en Dubaio, la curagiaen cae creivaen pasioin de la partneroi en tiu cun labora proiecto laula interconsento la Jordaniae sun collectae installagioi attingu capaciton de 600 megawattoi, cae ili liveru la electron exclusive al Israelo. Recompense Jordanio ciu iare ricevu gis ducent milionoin da cubai metroi da aquo el Israelae sen saligae installagioi la Israela consilanto pri securezzo ei al hulata, ciu disconigis la interconsenton iam antaue ce conferenzo en Manama, accentis che nur la Abrahama tractato inter Israelo cae tri Arabae landoi ebligis tiel gravan interconsenton pri la accelo de la nazia securezzo de ambau landoi c'è la triangula proiecto inter Israelo, Jordanio, cae la unuigintai Arabai e Mirlandoi, nun estas creita, ancau cun ligo, inter la Arabai statoi de la paz tractato cun Israelo, do Jordanio cae Egipto. Tio povus esti helpo, precipe por la registaro de Jordanio, Kiu che interconsentoi cun Israelo ciam devas calculi pri lauta critico e la propra logiantaro. Se nun UAE partoprenas en la cunlabora interconsento, tio povus glatigi ondoin de protesto.